Banaketaren behi ukaitean ebe gira, alare, senta eragile nagusieri doan diru zama hori azkarki emendatu da orten, eta eragile horietan gira. Alta, bakarrak gira, emendaiketaik eh, gabe, gelditzen girenak azken urteotan. Eh, gainera bi arglotan lehentasunak ezagiko zituztela aurten egana zuten, bat hedabidetan eta bestia eskola kanpoko aktivitatetan, eta bete-betean gira bi beraz bi arrazuen gehiago baziren gure laguntzeko. Horren partez, be, ama bigarren urtea izanen da EEP sortu denetik beraz eskola doan diru laguntza emendaketa gabe egoiten dela, Injustizia bezala bizi dugu hori, jakinez eh, eskorain hedapenean egiten dugun lana, eta ere eh, urbiltasunezko edabide eh, beti eta profesionalagoa girela. EEP ez hortaz oak zen, hori neok zen, ez dakit, gu gutirekin ari gira eta diru publikoa guk ere merexi dugula uste dugu. Eskuali ratiak algutikin eh, ari dira, entzulen laguntza haundiaikin, eh, hori ere eh, horien uh, atxikimenduaren frogada, eta diru iturri berriak bilatu behar ditugu urte guziz, eperena eta gure entzulena, ez aski. Eh, hori e, du hain zinatzen EEPek, akitaniatiko kandugula dirua, mena diru hori ez dugu EEPeri eskerrukan, eta investizamendu berezi baten dako izan da. Hordia, Mathieu Bergeren estakuru hori, bon, ez dugu honak gure lanaren errespetia galditen diegu eh, podre publikoai.